Hoswe, Kabanata 3 Maagang maaga pa'y gumising na si Hoswe at ang buong Israel. Umalis sila sa sitim patungong Ilog Jordan at nagkampo sila sa pampang nito bago tumawid. Pagkalipas ng tatlong araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, Kapag nakita ninyong dala ng mga paring levita ang kaba ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, Lumakad na kayo at sumunod doon. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit, huwag kayong masyadong lalapit sa kaba ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mga siyam na raang metro. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, Linisin ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita. Buhatin na ninyo ang tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Josue, Sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring levita na magdadala ng kaban ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Hordan, ngunit pagdating nila sa tubig sa pampang nito, ay huminto muna sila. At tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, Halikayo at pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Heteo, ang mga Hibita, ang mga Perezeo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo, at ang mga Jebuseo. Ang kaba ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng labindalawang lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaba ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaba ng tipan, Umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Hordan sa panahon ng tagani. Nang sumapit sa ilog Hordan ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanang tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambayanang Israel.